Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فتراهم لحيته كم سال الدمع كم سال الدمع كم سال الدمع بهذا الله وجل يجف المداد ويعلو حدائي وأرض لشمس سمات في السماء أقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح الخضاء ألا يا شباب الكتاب هنيئا سموت به بالسما سنائي لأنتم شموع الليالي لكون تنيرنه بالهدى والنقاء الله Ono Očigledno da je do učenjaka koji su zauzeli oprečno mišljenje, nije stigao konsenzusa saba kada je riječ o kufru ostavljača namaza. Ili pak, taj konsenzus kod nije bio vjerodostojan, jer kada bi do njih dopro konsenzus, ne bi oni sigurno bili oprešni njemu. يا إخوتي هب يا إخوتي هب يا إخوتي نصافح الموت في خندق جنتي Svako ko je imalo razuman zna da šehadet ne znači samo puko izgovaranje riječi jezikom, jer da je stvar tako jednostavna i kurejšije bi ga jednostavno prihvatile i izgovorile rešavajući se briga i izvrgavanja rugla svojih božanstava. Međutim, kurejšije su dobro znale da smisao ovi riječi iz temelja mijenja položaj koji su imali prije Islama. Znali su da ono što iz njih proizilazi ruši sve njihove privilegije i prevlast nad drugima, kao i vjeru djedova. قولوها وانفروا يا رجال قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النزال قولوها وانفروا يا رجال واسأل التاريخ هل واسأل Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. أيها العالم قل من الذي لا يضام واسأل التاريخ هل واسأل Prenosi se više od 30 hadisa različitim tekstom braćo i sestre koji ukazuju na kufr ostavljača namaza, ili ukazuju da je to širk, ili ukazuju da je takav izašao iz vjere, ili ukazuju na uzdizanje Allahove zaštite zimeta od njega, ili pak ukazuju na sačuvanost krvi i metka onoga ko klanja na naš namaz, na namaz i okriče se prema kibli, ili pak tekst koji ukazuje na dozvolu borbe protiv vladara koji za nevjeruju jasnim kufrom, a poslanik sallallahu alejhi ve vseleme je e, dokazao njihova nevjerstva i njegovim znakom učinio neuspostavljanje namaza. Ili s druge strane, tekst e, da se na sunjem danu od umeta Muhammed a.s. neće pozivati osim vjernici, a znak po kojem će se raspoznavati jeste abdest. Ili tekst koji kazuje da će iz vatre izaći svaki muvehid, a znak na osnovu kojeg će se oni prepoznavati jeste sačuvanost od vatre dijelova tijela koji su padali na seždu. Sabah, put, veni. تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا Šta vas je u sekar dovelo? Nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili. I u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali i sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla.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 Nadam se uz Allahovu pomoć da ste svi dobro i zdravo. Allaha molim da vam podaro ono što je za vas i za sve muslimane najbolje i na ovom, a i na ovom svijetu. Allaha molim da mi podari jezgrovit govor i iskrenost u ovome što ću večeras sa vama podijeliti. Tema je kako ste vidjeli i te kako ja sam je stavio ne da bude privlašan da bi bilo što više e, slušalca noćas tako naziv nego sam stavio upravo što se to e, i te kako tiče i nas i naše dave. Prije nego što počnem, subhanala, da ne bi neko pomislio, valahi, e, možda bi svako bi od nas volio da svi ovi koji nemaju sa namazom ništa, jel da, da budu u dženetu. Međutim, kada je istina u pitanju i kada dođe istina, onda ne možemo se, niti daje ovaj šerijatni sunak Muhammeda sallallahu viselem mrvicu opuštat pa da kažemo, eh, to je ovako, ili nije tako, ja sam zato uz Allahovu pomoć večeras do sad izdvojio dosta vremena kako bi ovu temu uz Allahovu pomoć pripremio. Niti nam je cilj da, je, da, da se nekom narugamo zato što ima drugo mišljenje, nebo Allah i nije tako, nego nam je cilj da ovo onaj ko čuje da se okoristi i da prenese drugima, a Allaha te bareke wa tala molimo za uspjeh. U ovom vremenu se, braćo i sestre, pojavio govor strane jednog dijela selefi ali sunneta, koji su oprešeni ali sunnetu u džematu, kada je riječ o dijelima i njihovo položaju u imanu. Oni koji ovo zastupaju su spojili između mišljenja ili sunneta i murđije tul fukaha, pa kažu da je dijelo sastavni dio imana kao što je govor ili sunneta i džemata. A zatim šta? Su porušili svoj govor izbacivanjem dijela iz imana kad su rekli šta? Da iman može obstati u srcu makar se to u dobima jer oni govore da je dijelo uvjet valjanosti, a neki kažu uvjet potpunosti. A ovo je činjenica, jel da moramo priznati, govora murđija koji su odvojili od imana i zbog toga je nastala ratna gužva između njih, jel sunneta vol džemata, ovo ratna gužva po navodnim znacima, jel da? Oni na taj način okreću lice, to jest približavaju se kome? Upravo murđijama, jer ovi govore da je iman govor bez dijela, a ovi pak kažu da je iman govor i dijelo, ali može opstati bez dijela. Čudna opcija. Međutim, kada bih odehli suneta u džemata, bilo moguće potpuno ostranjivanje dijela od imana, ne bi uopšte bilo šta, u rasprava, ne bi uopšte bilo rasprava i ovo razilaženje ne bi ništa, ništa značilo. Ibn Ređer kaže, Ono što je poznato kod Selefa i Mohadisa jeste da ima govor, dijelo i nije. I da sva dijela spadaju pod pojam, to jest pod ono što se naziva ima. U vezi sa ovim šafija spominje i prenosi govorom konsenzusa shaba i tabina i oni koji poslije njih dolaze, onih koji poslije njih dolaze. To je poznato, Ibn Ređeb kaže, u svom dijelu ono što je poznato od Selefa i Muhaddisa, jeste da je iman govor, dijelo i nijet, i da sva dijela spadaju pod pojam, to jest ono što se naziva imanom. U vezi s ovim, Šafija, Rahimehullah, spominje i prenosi e, govorom konsenzusa shaba, tabina i onih poslije njih koji je zatekao. Selefi su šest žestoko oponirali, to jest suprostavljali se onima koji poslije njih E, suprostali onima koji su dijela odvojili od imana, od onih koji su to negirali smatrali novo nastalim govorom su Sejid ibn Džubeir, Mejmun Behan, Katade, Ejub Esihtijani i tako dalje i tako dalje. Sufjan Sevri kaže, takvo mišljenje je novotarija. Zatekli smo ljude koji nisu bili takvog mišljenja. Evzai kaže, oni koji su bili od Selefa nisu razdvajali izmenu e, dijela i imana ovaj novo nastali govor, kaže dalje, se nažalost proširio kao posljedica slijedjenja posrtaja nekih učenjaka bez dubokoga i jakoga poznavanja akide ahli sunneta al džemata. Šehul Islam ibn Tejmije rahmehula prenosi govor onih koji kažu svako koga je ša, uh, zakonodavac Allah te bareke proglasio nevjernikom Proglačio ga je nevjernikom zbog toga što je u njegovom srcu nestalo vjerovanja tazdika i kaže u fetvama puno ljudi iz kasnijih generacija ne razlikuju govor Selefa od govora Murđija i Džehmija zbog povezanosti jednog s drugim u govoru. Puno njih koji u biti zastupaju mišljenje Džehmija i Murđija u imanu ali ipak govore pozitivno o Selefu i po dobru spominju mu hadise. Tako da misle da na taj način prave spoj između njih ili pak spoj između njihovog govora i govora Selefa. Ono što još više povećava Bela jeste to što su neki od onih koji su posrnuli u ovoj meseli počeli tražiti određene riječi nekih učenjaka da bi na taj način odbranili mišljenje onih koje oni slijede u ovoj meseli to je i kako danas poznato, jel da? Iako je ovaj govor, taj koji taj govori, oprećan onome što učenjaci ehli sunneta prenose od svojih šejhova, te oprećno onome što je zabilježeno u knjigama Akaida. Tako da onaj koji pogleda to stanje njihovo vidi kako naliči na stanju koje je opisao Ibn Ređeb Rahimehullah jako vrijednim i lijepim govorom. On kaže, ovdje postoji nejasna stvar koja se treba imati na umu, a to je da često neko od učenjaka zastupa govor koji nije prioritetno mišljenje. On je u tome mučtehid, bit će nagrađen zbog svog ičtihada, a greška mu se, a greška mu se oprašta. Ali što se tiče onoga koji brani njegov govor, obratite pažnju, braće i sestre, on nije na tom stepenu, jer možda on brani taj govor samo zato što je on sljedbenik onoga koga je rekao, ko je rekao taj govor. Tako da kada bi taj isti njegov šej govor rekao neko drugi od učenjaka, on ga ne bi prihvatio, niti bi ga branio, niti bi prijateljevao sa onim koji ga zastupa, niti bi prezirao onoga komu se protivi. I on, pored toga, misli da je potpomagao istinu kao što je učinio onaj koga on slijedi. A vallahi nije tako, jer onaj koga on slijedi, njegov cilj je bio podržavanje istine, iako je pogriješio u svom ištihadu. A što se tiče onoga koji slijedi njega, pa u njegovoj grešci, pa njegovo podržavanje onoga što on smatra da je istina jeste njegova želja koja se pomiješala sa uzdizanjem onoga koga on slijedi i dominacije njegova govora, a ne istine. Ovo što je šehul islam gore spomenu, naći ćete danas kod neki ljudi koji ispoljavaju pristrasnost govoru onoga baš koga oni slijede u kalupu sunneta i slijedjenja. Čudiš se kada vidiš da je onaj koga slijedi možda oprećan većini učenjaka, džumhuru ili konsenzusu na kojem je umet od prvih stoljeća u, posljed, u nekoj od mesela. No, i pored toga vidiš one koji slijede svaki put njegov govor smatraju dokazom razum nastoje podržati njegovo mišljenje, sljedeći pritom, sljedeći pritom govore i dokaze dvospisnenih značenja. Pa kako je onda ovo, braćo i sestre, sljeđene? Je li iko sačuvan od greške nakon poslanika, sallallahu alaihi wa sallame? Kaže imam al-Waqib al-đarrah u svome dijelu, zemun kelam, drugi tom, strana 270, ko traži hadis onako kako se prenosi taj je sljedbenik sunneta, a koga traži da bi odbranio svoje mišljenje, takav je novotar. Šehul Islam ibn Tejmija Rahimullah kaže, nakon što je spomenu oni koji tumače tekstove tumačeći onako kako se poklapa njihovim mišljenjima, kaže u svome dijelu Minhađu Asunna en Nabavije, peti tom strana 274, kaže šehul Islam ibn Tejmija, vidjet ćeš nekog od njih kako tumači tekstove koji su oprešni njegovom govoru, tumačenjem kojeg, kada bi drugi tako protumačio, nastao bi kijamet. Takav tumači ajete tumačenjem za koje se nužno zna da to poslanik, ali i selatu vaselam, nije namjeravao, niti pak u osnovi riječ upućuje na to i onim što je oprečno poznatom tefsiru ashaba i tabina, te oprečno drugim tekstovima. Kaže dalje Šeul Islam Ibn Tejmije, kada bi spomenuo ono što znam o tome, spomenuo bi puno njih, ne izuzevši ni jednog novotara, niti od onih koji su poznati po velikim novotarijama, poput Mu'tazila, Rafidija i njima sličnim, niti oni koji se pripisuju ehli sunnetu i džematu od Keramija, Ešarija, Salimija i njima sličnima. Isto tako, oni koji su pisali sljedeći njihov metod od pripadnika četiri mezheba i ostali. Sve to sam vidio u knjigama, kaže šeju Islam ibn Tejmije, a prisutno je, prisutno je i u njihovim diskusijama vezanim za Allahova svojstva, Kur'an, mesele kadera, meselu imana, propisa i tako dalje i tako dalje. Zato postičemo svu braću koja zastupaju ovaj govor iskreno i s ljubavlju da se pridržavaju govora Selefu Salih, oko koga su svi složni da iman govor, dijelo i vjerovanje, da se okanu novotara i pridržavaju obilježja ehli sunnata. Nije dozvoljeno, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno izmišljati govor kojeg Selefu Salih nije zastupao. Šehul Islam Ibn Tejmije kaže u svome dijelu Minhađu sunne an nabavije od odlika novotara jeste da izmišljaju govore i čine ih obaveznim u vjeri. I ne samo to, već ih čine od imana u kojeg se mora vjerovati i tekvire one koji su njima oprešni, ohalajivajući njihovu krv, poput Havariđa, Džahmija, Rafidija, Mu'tezila i ostali. Ehli sunnet ne izmišlja govore, niti tekvire onoga koga, koji čtihadi pa pogreši u određenoj meseli, makar on bio oprećan njima i smatrao ih nevjernicima i ohalalio njihovu krv, kao što su ashabi postupali sa Haridžijama. Pa kako onda kako onda kada su ovi novo nastali govori o prečnim govoru Selefa i njihovoj generalizaciji pri čemu Selef ne razdvajao između govora i nijeta s jedne i dijela s druge strane. Zatim, pored toga što je govor, to govor teoretske prirode, njega u stvarnosti nema, a prouzrokovao je podjelu u redovima ehli sunnata i džemata u, u ovom vremenu, oslabio je njihovu snagu, i njihovu davu bacio u zaborav, a obradovao koga? Njihove protivnike. Sve ovo potvrđuje da se taj ili ovaj među nama nastali govor treba ostaviti i odbaciti, jer je poznato kod učenjaka, el-muhakika, da svaki govor kojeg Selef nije rekao, a prouzrokuje razilaženje i podvajanje u ummetu, nije od dina. Zašto? Zato ga moramo ostaviti kako bi se objedinila riječ i spojila srca. Šehul Islam Ibn Tejmije kaže u svom dijelu El Istikame, prvi tom, strana 36 većina onoga oko čega se razišla skupina vjernika u meselama usula i ostalih pitanja u pogledu oblasti sifata, kadera, imameta i ostalog su takve prirode u kojem imamo štehida koji je pogodio, imamo štehida koji je pogrešio, ima onoga koji je pogrešio i nepravedan je, a ima onoga koji je nepravedan bez ičtihada, a ima i oni koji nisu uložili dovoljno truda u onome što je naređeno u strpljivosti, a sve prouzrokuje fitnu i razdor, to nije od dina, bez obzira bila to riječi ili dijela su riječi šehu Islama ibn Tejmije, rahimehullah. Kaže ibn Kajim, rahimehullah, vjerovanje u jednog Allaha nije samo robova potvrda da nema stvoritelja osim Allaha i da je Allah gospodar, vlasnik svega postojeće, što su i idolopoklonici kao više bošće mušici potvrđivali, nego ono sadržava ljubav, poniznost i potpunu pokornost Allahu Tebareke Oteala. Osim toga ono podrazumijeva da se svakom riječju i dijelom, uskraćivanjem i zalaganjem, ljubavlju i mržnjom postigne Allahovo Tebareke Oteala zadovoljstvo. Jer to sprečava čovjeka da se upusti u ono što navodi na grehe i ustrajnost na njima ko ovo spozna, spoznao je smisao riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame. Allah je vatri zabranio da prži onog ko u želji da postigne Allahovo zadovoljstvo kaže nema Boga osim Allaha i u vatru neće ući onaj ko kaže nema Boga osim Allaha. Ovakvi hadisa koje mnogi ljudi različito razumijevaju ima dosta. Neki smatraju dokinutim, neki kažu da su rečeni prije nego su došle zapovjedi i zabrane i, zaokru, i zaokružili se propisi vjere, a neki da se odnose na vatru više božaca i nevjenika. Ima i oni koji su ulazak u vatru protumačili vremenski, u smislu da u nju neće vječno ući i slično. Međutim, kaže Ibn Kajim Rahimahullah, sve su ovo proizvoljna tumačenja i nijedno od njih nije, nije ispravno. Ništa od ovoga Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije rekao da će se desiti izgovaranjem samo jezikom, jer bi bilo u suprotnosti sa opće poznatim propisima Allahove tebareke o teara vjeri. Na kraju krajeva i munafici izgovaraju šehadet, jezikom, ali će zbog njihovog poricanja u srcu biti na samom dnu džahennema. To znači da izgovaranje riječi kelime i šehadeta jezikom mora biti potvrđeno vjerovanjem srcem koje podrazumijeva poznavanje njihovog smisla, njegovu potvrdu i prihvaćanje svega onoga što one podrazumijevaju. A to je istinsko poznavanje pravog smisla Allahovi svojstava koja pripadaju samo Allahu i koja se niko više ne mogu pripisivati. Sva ova značenja moraju se postići srcem, znanjem, sigurnom spoznajom i stanjem onoga ko tako izgovara riječi kelima šehadeta kako bi vatri bilo zabranjeno da ga prži. Razmislite o hadisu u kome se kaže albitak, ulaznica koja će biti stavljena na tas vage, a na drugi 99 smotaka si džila od koji se ni jednom ne može nazrijeti kraj. Ka vrata će pretegnuti smot koje bude imao, neće biti kažnjen. Poznato je da će svako ko bude vjerovao u Allaha imati kartu, jednog Allaha imati kartu, ali tajna težine karte pomenutog čovjeka je u tome što je on njome, šta vraćaju sestre, postigao ono što drugi nisu. Zamislite, kakav je iman bio onoga koji je ubio stotinu osoba i kako ga ni smrtne rane od koji je izdahnuo, nisu omele da nastavi put, da nagne svoja prsa ka gradu u kojem su živjeli čestiti vjernici, zbog čega je njima pripao. Na sličan način srce je navelo prostitutku koja je ugledala psa kako od žeđi liže vlažni pjesak iz samilosti prema slu, psu u samoći u kojoj je niko nije mogao vidjeti ni pomoći joj i u nedostatku posude i konopca srce je natjeralo da skine obuću spusti se u bunar napuni opanak vodom i zubima da ga iznese sad na bunara jer se rukama morala držati i penjati ne mareći za opasnost kojoj se sama izložila kada je izašla iz bunara ponizno se ponijela prema ovome stvorenju koje drugi ljudi obično udaraju i progone uzdjela opanak u ruku prinijela, napojila ga ne tražeći od njega nikakvu narodu ili zahvalu tako su zraci svjetla i vjere u jednog Allaha kod ove žene spasili spalili grijeh bluda pa joj se Allah te bareke o tala smilovao oprostio joj Muslim u svome sahihu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nema boga osim Allaha." I porekli ko kaže nema boga osim Allaha i porekne druga božanstva mimo njega. I metak i krv su mu nepovrijedljivi a obračun će mu biti kod Allaha. Muhammed ibn Abdu'l-Wahhab rahimahullah kaže, ove riječi najbolje objašnjavaju značenje šehadeta. Nema Boga osim Allaha. U njima nije rečeno da će samim izgovorom, jezikom šehadeta čovjekova krv i metak postati nepovrijedljivim nije rečeno da će se to postići spoznajom njihovog značenja i izgovorom koji to potvrđuje. Nije rečeno ni da će se to postići obožavanjem samo Allaha koji nema nikakva sudruga. Čovjekovi metak i krv neće biti nepovredljivi dok uz sve ovo ne porekne druga božanstva mimo Allaha za veđel. Ako čak i poslije toga čovjek posumnja i prestane ovako vjerovati i metak i krv mu nisu neporijedljivi. Otuda nam još jasnije braćo i sestre postaje neispravnost vjerovanja onih koji ovo zastupaju. Murđija, vjerovanje, iman je spoznaja, a nevjerovanje, kuf, neznanje, ograničavajući se samo na to jer su time djela odvojili od vjerovanja i nažalost nisu oni usanjeni u tome. Opće poznato je, braćo i sestre, da su mušici Mekke dobro znali šta je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, riječima, la ilaha illallah, želio postići. Zato su se ju zoholili i odbili da ih prihvate. Njihovo vjerovanje u Allaha jedinog koji daje na faku život i smrt, nije im bilo ni od kakve koristi. Kada im je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, recite, nema Boga osim Allaha, rekli su, Zar onda bogove svede na jednog boga? To je doista nešto veoma čudno. Ako znamo da su neuki nevjernici znali šta to znači, doista je čudno da neki koji za sebe tvrde da su muslimani iz ovih riječi ne razumiju nikoliko su razumjeli neuki nepismeni nevjernici. Kako neko može tvrditi da se smisao riječi šehadeta postiže pukim izgovaranjem njegovih slova, bez dubokog vjerovanja srcem u ono što one znači? oštruman je onaj ko misli da one znače. Ne stvara, ne daje na faku, ne daje život i smrt, ne određuje niko do Allah te bareke o tala. Prema tome, nema nikakva dobra. Prema tome, nema nikakva dobra. Prema tome, nema nikakva dobra kod čovjeka od koga su neuki i nevjernici bolje razumjeli značenje riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Nastavljajući ovaj odgovor, ima Muhammed ibn Abdul Wahab kaže ovdje ćemo se osvrnuti na dokaz kao dokaz onih koji kažu da je Allah poslanik sallallahu alaihi vseleme ukorio samu što je ubio ono koji je izjavio da nema Boga osim Allaha kao na poslanikove riječi naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok kažu nema Boga osim Allaha ove neznalice kaže še i dalje žele reći da onaj koji izgovori riječi šehadeta ne može biti nevjernik ili ubijen šta god da uradi takvim svojevrsnim neznalicama, kaže šeji Muhammed ibn al-Wahhab, kaže, treba dati do znanja da se Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame borio protiv židova iz njihovi domova i u izglanstvo protjerao, iako su izgovarali, nema Boga osim Allaha, i da su se drugovi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam oružjem borili protiv plemena Beni Hanife, čiji su pripadnici svjedočili da nema Boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov poslanik klanjali i tvrdili da su muslimani. Također se ne smije zaboraviti i ne smiju oni koje Ali ibn Abi Talib vatrom spržio. Ovakve neznalice se slažu da je onaj ko zanijeće proživljenje nakon smrti čafir i da kao takav zaslužuje ubistvo, makar izgovarao da nema Boga osim Allaha. Također će se složiti da onaj ko zanijeće neki od temelja učine Islama, kafir, i da zaslužuje da se ubije makar i izgovarao šehadet, zar je moguće? Zar je moguće da mu izgovor šehadeta ne koristi ukoliko zaneće određeni dio islama, a da mu koristi ukoliko zaneće tevhid koji je teme vjere svih poslanika i njen najvažniji dio. Međutim, Allahovi neprijatelji nisu razumjeli smisao hadisa. Opće poznate da je čovjeka kad pokaže islam, treba poštedjeti, dok se ne dokaže suprotno. Opće poznato je da čovjeka kad pokaže islam treba poštedjeti dok se ne dokaže suprotno. Kaže uzvišeni Ja ejuhel ladine amenu idha varabtum fi sebilihi fi sebili laj fe tebejenu ve la te kulu O vjernici, ja ejuhel ladine amenu kada krenete u boju Ja i uledine amenu, i da darabtum fi se bilillah. Kada krenete u boj, na Allahovom putu, ne na kakvom hoćete, sve dobro šta, ispitajte, ispitajte. Smisao ajeta nalaže da se poštedi, dok se dobro ne ispita i pažljivo provjeri. Ovo ne znači da trebamo biti kao pojedinci, iz sata u sat, iz dana u dan, samo idu i prate ko je, jedva čekaju da vidje ko je to izašao iz Allahove vjere. Ne valaj, nije nam to cilj. Nama je cilj dava i mi se radujemo da ljudi uđu u Allahovu vjeru, a ne valaj da izlaze. I ovde, a, ovde ajet, ako se ustanovi da je dotični pogazio vjeru na osnovu riječi koji, pa te bejenu, dobro ispitaj, bit će, bit će pogubljen. Tako je puku, da je puku izgovaranje jezikom šehadeta dovoljno da se izbjegne pogubljenje, ispitivanje i provjerana, provjera ne bi imala smisla. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je naredio da se heretici havarić pobiju. Kaže on alaihi sallatu wasalam, gdje god ih stignete pobite Kad bi ih stigao, ja bih ih pobio kao što je pobijen ad, za njih je ovako rečeno, iako su od ljudi više klanjali i zikr činili, tako da su ashabi svoj namaz u poređenju sa njihovim smatrali bezvrednim i nije im bilo drago da kod njih klanjaju. Sami oni, znanje su stjecali od koga? Od ashaba, ali im ni izgovaranje riječi šehadeta, ni klanjanje, ni tvrdnja da su muslimani nije koristila kad se uspostavilo šta? Da krše šerijat. Kad se uspostavilo da krše šerijat. Svako ko je imalo razuman, zna da šehadet ne znači samo puko izgovaranje riječi jezikom, jer da je stvar tako jednostavna i kurejšije bi ga jednostavno prihvatile i izgovorile, rešavajući se briga i izvrgavanja rugla svojih božanstava. Međutim, kurejšije su dobro znale da smisa ovi riječi iz temelja mijenja položaj koji su imali prije islama, znali su da ono što iz njih proizilazi ruši sve njihove privilegije i prevlast na drugima, kao i vjeru djedova. Šehadet, dakle, ima svoju vrstnu ulogu u oslobađanju čovječanstva. Taj šehauče da ne robuju jedni drugima, nego jednom svemogućem gospodaru, a on se zove Allah Tebareke bareke kao jedino mjerilo vrijednosti po kome se ljudi prepoznaju, one postavljaju bogobojaznost, ove riječi šehadeta, a ne običaje i džahilijetske navike koje su sinovi nasljeđivali od očeva, a oni od djedova i tako dalje. Svaki i ole ozbiljni musliman morao bi se potruditi da razumije šta znači šehadet i da ih se kao takvi drži kako bi bio od onih koji Allahu svjesno i onako kako treba rubuje sa znanjem i sa šta sigurnim ubjeđenjem kaže Allah tebareke wa ta'ala innama yu'minu bi ayatina alladine idha dhukiru biha harrađu suđada osebehu bi hamdi rabbihim hum la yastakbirun obratite pažu, kaže uzvišeni innama ukazuje, znači samo ovi ova, ovo innama znači da se odnosi samo na, na ciljano, pogledajte, innema yu'minu bi ajatina alladine ida dhukiru biha harđu suđeda. Sad ćemo vidjeti ko su ovi koji spadaju pod innema, kaže uzvišeni. U naše riječi vjeruju samo oni koji njima opomenu licem na tle padaju suđada i koji gospodara svoga veličaju i hvale i koji se naholi. Šta to nama uzvišeni ovde reče? U ovom ajetu Allah te bareke ovo tala negira iman onoga koji kada mu se spomenu Allahovoj ajeti ne padne licem na tle. U naše riječi vjeruju samo oni koji kad se njima opomenu padnu na seždu. Allah nijeće iman onima koji kada čuju Allahove ajete ne padnu na seđdu, a najveća opomena Allahovim ajetima je opominjanje sa ajetima o namazu, tako da on pomene tim ajetima, a ne prihvati opomenu i ne proklanja, on ne vjeruje u ajete, jer je Allah mu'mine odlikovao i opisao da oni čine šta? Seđdu. Ovo je jedan od najljepših načina izlačenja dokaza po ovom pitanju. Naime, kaže, ne može se reći da vjeruje u Allaha uzvišenog, da uvjeri u riječi obavljajte namaz, osim onaj koga čvrsto i redovno obavlja. Kaže uzvišeni, وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين jer kad im se govorilo činite ruku Allahu oni nisu htjeli teško toga dana poricateljima zatim je Allah tebareke wa ta'ala pogledajte opomenuo zbog njihova izostavljanja ruku namaz kad su bili pozvani da ga obavljaju. Ne može se reći da ih je opomenuo zbog njihova poricanja. Ne, jer je on, Allah te barek evo tala, obavijestio ovde da su ostali nama, ostavljali namaz i po tom osnovu dolazi e, povejlu me i dilimu kreško toga dana poricateljima. Kažemo, neće ustrajati u ostavljanju namaza onaj ko iskreno vjeruje da mu ga je Allah naredio nemoguće i neprirodno da čovjek iskreno i čvrsto vjeruje da mu je Allah naredio u toku dana i noći pet namaza i da će ga ako i ostavi kazniti najžešćom kaznom, a da i pored toga uporno ostavlja namaz. Ovo je apsolutno nemoguće, braćo i sestre. Nikada neće namaz uporno ostavljati onaj koji iskreno vjeruje da je to farz čovjekov iman naređuje čovjeku da ga obavi. Pa ako u srcu nema onoga što bi mu šta naredilo da ga obavi, to znači da u njegovom srcu nema ni malo imana. Ne nasjedajte na govor oni koji se ne razumiju u propise dijela i srca. Probajte pojmiti da li je moguće da u čovjekovom srcu ima vjere u obećanja, prijetnje, u džennem, džehennem, te da mu je Allah naredio namaz i da će ga za njegovo ostavljanje najžešće kazniti a da i pored toga, iako zdrav, bez ikakvih prepreka ustrajava u njegovom ostavljanju. Ovo je stvar koja se potkrala, kažem, potkrala pod navodnim znacima onima koji smatraju da je iman samo vjerovanje ili srčano potvrđivanje, pa makar ga i ne pratile naređene stvari i ostavljanje oni i drugi zabranjeni. Potpuno je nemoguće da u srcu roba bude čvrst iman, a da ga ne poprati pokornost Allahu Tebare Kevotala i ostavljanje grijeha. Mi kažemo, mi kažemo, imanje, vjerovanje i potvrđivanje, ali nevjerovanje koje se samo svodi na vjera istina, ono o čemu nas neko obavještava. Ne, ne, ne, bez pokornosti ovo ne vredi. Kada bi to bilo tako, onda bi faraon, iblis, salih narod i židovi koji su poznavali Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame kao što poznaju svoju djecu, bili iskreni iskreni mu'mini. Kaže, prenosi se od Abdullah ibn Amra ibn Alasa da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, jednog dana spomenuo namaz pa je rekao, onaj koga bude čuvao, bit će mu svjetlo i dokaz i spas na sudnjemu danu, a onaj koga ne bude čuvao, kaže posljednji Allahov poslanik Mohamed sallallahu alaihi veselem, onome ko ne čuva namaz, neće mu biti svjetlo, dokazniti spas na sudnjem danu, da je govori Allahov poslanik alaihi tu wasalam, na sudnjem da sa Karunom, Faraonom, Hammanom i Ubejanim Halefom. Bilježi ga Imam Ahmed u Musnadu i, Ebu Hatim u Hibban u svome sahiju. Ova četvrca su posebno spomenuti, jer su oni vođe nevjernika. U ovom hadisu se braćo i sestre može zapaziti da onaj ko uporno ostavlja namaz, da ga je od njega odvratio i metak, vlast, položaj ili trgovina onoga koga od namaza odrati metak on će biti sa karunom koga od namaza odrati vlast bit će sa faraonom koga od namaza odrati položaj i funkcija kao što su razna ministarstva i drugo taj će biti sa hamanom i kod njega će i koga i ko od njega odrati, od koga odrati e, trgovina od namaza, taj će biti sa Ubejn ibn Halefom. Taj će biti sa Ubejn ibn Halefom. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: onaj ko klanja naš namaz i okreće se prema našoj kibli i jede ono što mi zakoljemo je musliman i njemu je protiv njega ono što je nama i protiv vas. To je slijedi ga što i nas. Hadis ukazuje na dvije stvari. Prva, ova je postao musliman sa ove tri stvari i ne može biti musliman bez njih ako bi, na primjer, klanjao u pravcu istoka, ne bi bio musliman. Sve dok se ne bi okrenuo prema kibli muslimana, šta onda reći za onoga koji je potpuno napustio namaz? Prenosi se od Minhađa. Bil Evreja, Eleslem je da je bio u sjelu sa poslanikom, sallallahu alaihi vseleme, pa je za nam označen namaz, te je poslanik, alaihi salatu sallam ustao, pa kada se vratio, Mihđen je još uvijek bio u mežlisu, a on mu, zar nisi musliman? Zar nisi čovjek musliman? Šta te je sprečilo da... Naravno da jesam Allah poslaniće. Ali sam klanjao sa porodicom. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kada dođeš u džamiju, kada dođeš u mesčid, klanjaj sa ljudima, iako si prije klanjao. Bilježi ga Ahmed, je Nesai, ovdje poslanik sallallahu alaihi selleme, putem namaza napravio razliku između muslimana i kafira. U nekim oblicima hadisa se navodi, ako si musliman, klanjaćeš. Ovo je kao da kažeš, šta ti je, pa ne govoriš. Zdar nisi sposoban da govoriš. Šta ti je, pa se ne krećeš. Zdar nisi odživi. Pa da islam može obstajati bez namaza, ne bi rekao onome koji je vidio da ne klanja, zar ti nisi, zar ti nisi čovjek, čovjek musliman, prenosi se više od 30 hadisa različitim tekstom braćo i sestre koji ukazuju na kufr ostavljača namaza, ili ukazuju da je to širk, ili ukazuju da je takav izašao iz vjere, ili ukazuju na uzizanje Allahove zaštite zimeta od njega, ili pak ukazuju na sačuvanost krvi i metka onoga ko klanja na naš namaz, na namaz i okriče se prema kibli, ili pak tekst koji ukazuje na dozvolu borbe protiv vladara koji zanavjeruju jasnim kufrom, a poslanik sallallahu alaihi veseleme je dokazom E, dokazom njihova nevjerstva i njegovim znakom učinio neuspostavljanje namaza. Ili s druge strane, tekst e, da se na sunjem danu od umeta Mohamed a.s. neće pozivati osim vjernici, a znak po kojem će se raspoznavati jeste abdest. Ili tekst koji kaže da će iz vatre izaći svaki muvehid, a znak na osnovu kojeg će se oni prepoznavati jeste sačuvanost od vatre dijelova tijela koji su padali na seždi. Kaže, bilježi muslim od Džabir ibn Abdullaha radi Allahanu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, alaihi wa sallam rekao, inna benu vabena širki vel kufri tarka salah. Između čovjeka i širka i kufra je neobavljanje namaza. A u rivajetu tirmizi stoji, bejne kufri vel imani tarku salah. Između kufra i imana jeste neobavljanje namaza. Ako ne se bilježi, bem, lejse bejne l'abdi vo bejne l'kufri illa tarku salah. Ono što razdvaja čovjeka od kufra jeste neobavljanje namaza. Isto tako, bilježe imam Ahmed, Tirmizi, Nasa ibn Mađe i ostali duburete Al-Aslamija, radi Allah vanom da je rekao. Rekao je Allahu poslanik, sallallahu alihi vseleme, el-ahdu l'adhi bejnena vo bejne homu salatu faman tarkeha faqad kefar. Ugovor koji razdvaja između nas i njih jeste namaz, pa koga ostavi faqad kefar taj kjafir. Hadis je skupina učenjaka ucijenila vjerodostonim, poput Tirmizija, Nesaja, Hakima, Ibn Hibana, Ibn Hibana i ostali Rajmehula. A nema sumnje da se pod kufrom ovdje misli na veliki kufr, kao što ćemo pojasniti. Šta je očigledno u ovoj meseli, braće i sestre? Da se niko ne treba odvoumiti kada je riječ o pitanju nevjerstva onoga ko ostavlja namaz. I to zbog dvije stvari koje je pored gore, što smo rekli do sad, e, koje oni koji su suprotno mišljenja ne mogu, ne mogu nikako izbjeći. Prva, kufr onoga ko ostavi namaz je veliki kufr. I njegov izlazak iz vjeri je upravo ono što su razumeli ko? Ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, u tom uh, kontekstu govora, onih koji ostavljaju, uh, onoga koji ostavi namaz, smatraju nevjernikom na šeji Muhammedinu Salih, rajmehullah, kaže on, što se tiče govora ashaba, njih je puno, prenosi se od 16 ashaba, a među njima je Omar ibn al-Hattab, a spomenut ćemo i govor nekih učenjaka koji su shvatili da se na veliki kufr koji izvodi, koji izvodi iz vjeri. Ibn Šejbe bilježi salati, a da Omer radijala on rekao, La hazze fil islami liman terka salah, nema udjela u islamu, La hazza fil islami liman terka salah nema udjela u islamu onome ko ostavi namaz ima li šejha da može pobiti Omerove riječi. Danas predaje vjerodostojan i ne znamo niti jednog islamskog učenjaka da je prigovorio Omerovom rivajetu. Ukazuje da je Omer radi Allahu anhu smatra onoga ko ostavi namaz nevjernikom velikog kufra, velikog kufra. Huzeifa radi Allahu anhu uh, uh, prenosi uh, ovo bilježi imam Buhari u prvom tomu, strana 215 i strana 791, kada je rekao čovjeku koga je vidio da ne upotpunjava rukzdu, rekao mu je Huzaife, Ma sallejte, velev mutte mutte ala gajril fitreti lalaihi wasallam, ma sallejte, nisi klanjao, kaže njemu, ko? Huzaifte mutte, nisi klanjao, nisi klanjao, kaže, i kada bi umro, velev mutte mutte i kada bi umro, Pahu, alaihi wasallam, umro bi, mimo fitre u kojoj je Allah stvorio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Eh baš čudno Huzefe, kako ti se omaklo da ne zaviriš u njegovo srce, jer ti vjerovatno po mnogima ne znaš šta je u njegovom srcu. A Džurri Rahimehullah kaže, nakon što je spomenuo ovu predaju i druge, kaže, u svome dijelu je šarija, prvi tom strana 296, Ovo upućuje da je namaz od imana, tako da onaj ko neklanja nema ni imana ni islama. Hafiz ibn Hajar u dijelu Fathul Bari kaže, drugi tom strana, 321, ovu predaju su kao dokaz uzeli oni koji ostavljača namaza smatraju kjafirom, jer je očevidno da je Huzeife negirao islam onome koji je izostavio neki od njenih ruknova, tako da je negiranje islama onome koga je u potpunosti ostavio preće. I kaže Hafiz ibn Hajar, to je izbor Buharije, da kada Asab kaže sunnet Mohameda ili njegova fitra, da takav hadis ima propis merfo hadisa. Pa je upitan, upitan uh, Džabir, predaj od Džabira radijalahu anhu koga bilježi Marvazi, od Mujahida da je upitan, upitao ga. ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم koje djelo kod vas za vrijeme poslanika ali salatu vesselam razdvajalo kufr od imana razdvajalo kufr od imana pa je rekao as-sala fal as-sala rekao je namaz isto tako je i od Abu Zubaira čuo da od Džabira radijallahu anhu da je rekao kada je neki čovjek upitao jeste li grije smatrali kufrom kaže ne ne ali između čovjeka i kufra je ne obavljanje namaza ne obavljanje namaza druga stvar smatranje onoga koji ostavlja namaz nevjernikom nije mišljenje braće i sestre jednog dijela Sava subhanallah već se prenosi njihov koncenzus Naš šej Muhammed Usaimin Rahimehullah kaže, u pitanje putem telefona od strane uprave Daveta u Kataru, došli su dokazi iz Kur'ana i sunneta, zdravog rezoniranja konsenzusa sahaba koji prenosi više učenjaka da je ostavljač namaza nevijenik, bit će vječito u vatri i ne spada pod Allahovu zaštu. Kaže, kaže dalje, konsenzusa sahaba oko ubijanja onoga koji ostavlja namaz kao što se ubijaju mušici, jer se Ebu Bekr radijalahu an borio protiv oni koji su uskratili zekat i rekao Omeru radijalahu an, kao što bilježe šehani, Buharija i muslim, rekao je Ebu Bekr, والله يقاتلن من من فرق بين الصلاة والزكاة كذي تكوم يا الله ركو يا بكر والله يقاتلن بين يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة تكوم يا الله tako mi Allah, kaže, borit se protiv onoga ko razdvoji namaz između namaza i zekata. Hatabi Rajmehullah kaže, ukazujući na primoravanje Omera dokazima od strane Bubekra, radi borbe protiv onih koji su skratili zekat time što je kod njih bila ustaljena borba protiv onih koji ostave namaz kaže, usporedio je status zekata sa statusom, statutom namaza, statusom, e, statusom namaza u islamu, a u govoru Ebu Bekra je dokaz da je borba protiv onoga ko se sustegne od obavljanja namaza konsenzus od strane ashaba. Konsenzus od strane ashaba. U svojoj knjizi, as salatu wa hokmu tarikuha namaz propis onoga koga ostavlja Ibn Kajim je ovo svrstao u konsenzus ashaba kada je riječ o kufru e, o kufru ostavljača namaza, rekavši Omeru, ovo je izgovorio prisutstvo ashaba i oni mu to nisu negirali. Slično ovome smo spomenuli od Muaza ibn Džebela, Abdurrahmana ibn Aufa, Ebu Hurere i ne zna se da im je i jedan ashab bio oprećan, oprećan u tome. Abdullah ibn Šakih, plemeniti tabin koji je sreo velike ashabe, kaže, ashabi, kan ashabul, kan ashabu Muhammedin, sallallahu alihi wasallam, la, la jereune šeja, minel a'mali tarkuhu, kufru, kufrun gajra salah. Ashabi nisu smatrali ostavljanje nijednog dijela kufrom, osim namaza. E, Šej Šafkani u dijelu Neilu Tal, prvi tom strana 372, kaže, očigledno je iz njegova izraza, Abdullah Bešekika, da je oko ovi riječi koncenzus ashaba, jer njegove riječi ashabi Allahova poslanika u gornjoj predaji upućuju našta na spomen veće grupe ljudi koja je bila ujedinjena na jednom stavu Ibn Hazm kaže Muhalla drugi tom strana 242 ne znamo da je iko oprećan ashabima koji smo spomenuli oni grde, oni grde kada je neko oprećan jednom ashabu onda kada se to podudara sa njihovim protivima a prenosi se od Omera Muaza, Abdurrahmana ibn Alfa Muaza ibn Džebela, Ebu Hureyre i ostali ashaba radijallahu anum da je onaj koji jedan fard zostavi namjerno tako da istekne njegovo vrijeme kafir, murted, otpadnik od vjere. Jedan od prevodilaca ovog dijela je napisao studiju u kojoj je sakupio sve rivajete, braće i sestre, halalite, od ashaba koji direktno i indirektno smatraju onoga koji ne obavi namaz nevjernikom. U toj studiji su sakupljeni svi rivajeti koji ima 22 do 15 ashaba, na vallahi nama je dovoljan jedan. Svaki rivajet je decidno obrađen i svaki prenosilac je stavljen pod kritičku lupu hadijske nauke, džarhu, ta'adilu. Sam autor te studije koristio veliki broj dijela klasičnih učenjaka, a poseban osvrt je ostavio na biografije prenosilaca. I pogledajte kako je sačuvano ovo. Dijelo je potpuni i jasni dokaz postojanosti konsenzusa ashaba po pitanju kufra onoga ko ne klanja. Dijelo je još uvijek u rukopisu i sadrži preko preko 400, 400 stranica. Godine 1419. po Hidri izašla je knjiga koju je napisao Ahmed Bosalija Zahrani pod naslovom Davitu dalabiti fil iman u kojoj je ustvrdio da je iman i govori djelo i srčano ubjeđenje rekavši na samom početku ono što se želi pojasniti obratite braću i sestre pažnju ono što se želi pojasniti kroz ove redove jeste da onaj ko ostavi dijela tjelesnih organa spoljašnju praksu i ništa ne prakticira od islama nije nevjernik i ne izlazi iz vjere sve dok izgovara šehadet i ne porekne ga. Obratite pažnju, isto tako je rekao taj Ahmed Bosalih je zahrani, govor u kome se kaže da će onaj ko ne izvršava ništa od dijela tjelesnih udova, ne prakticira ništa od islama, biti vječno u džahenemskoj vatri jeste govor Haridžija i Motezila. Stoga nema razlike između smatranja nevenicima oni koji čine velike grehe, ovo je osobina Haridžija i Motezila, jel da? I ostavljanje dijela u potpunosti, osim šehadeta, Tako zastupanje ova dva stava na ovaj način nema dokaza. Odgovor, zato je stala komisija za fetve. Zato je stala komisija za fetve na čelu e, sa Bim Bazom Rahimehula odgovorila na ovu knjigu i rekla pojašnjenje opomene opasnosti. Naziv, pa su rekli e, stalna komisija za fetve na čelu sa šihom Bim Bazom Rahimehula. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na našeg vjerovjesika Muhameda, sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu porodicu i sve njegove ashabe. A zatim je stalna komisija za fetve proči, proučila knjigu sa naslovom Dabtu Davabit fil imani ve nevakidi, koju je napisao Ahmed Musali je zahrani. Uvidio sam da ova knjiga, kažu šehovi, poziva u pokuđeni mezheb murđija zbog toga što autor ne smatra da su dijela telesnih organa i udova stvarni dio imana bez kojeg nema imana i to je suprotno onome na čemu je helisunnet i džemaat i koji kažu da iman govor jezika, potvrda srca i dijelo tjelesnije udova povećava se, povećava se pokornošću a slabi sa griješenjem Stoga kažemo, stalna komisija za fetve, nije dozvoljeno distribuiranje ove knjige, niti njeno rasturanje, neophodno je da se autor i izdavačka kuća pokaju Allahu Tebareke wa Teala. Upozoravamo muslimane na sadržaj ove knjige. Gledajte kako učenjaci čuvaju. Gledajte kako učenjaci čuvaju. Upozoravamo muslimane na sadržaj ove knjige od pokvarenog i neispravnog mezheba, čuvajući ih i štiteći akidu i čestitost njihove vjere koja je čista od ovih murđijskih ideja. Isto tako upozoravamo na slijedjenje greški učenjaka, kaže stalna komisija za fetve na čelu sa Šejom Bimbazom Rajemehula. Pa šta je tek onda sa onima malim tragavcima za znanjem koji nisu uzeli znanja sa priznatim osnovama? Neka nas Allah pomogne i podrži u korisnom znanju i činjenju lijepih i dobrih dijela i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesika Muhammeda alaih salatu wa selam poroća sabe. Tako je odgovorila stalna komisija za fetve na knjigu ovoga. Kaže šejh Rajmehullah, šejh Usemin Rajmehullah, upitanje od strane katarske uprave Daveta sa par pitanja, jedno ćemo izdvojiti, jel da? Pa je upitan šejh Usemin Rajmehullah u ta'ala. Kaže, čovjek kaže, la ilaha illallah, iskreno, iz svog srca, vjeruje svojim srcem i predano i pokorno vjeruje. Ali pored svoje mogućnosti ne radi ništa svojim udovima. Je li takav u okrilju Allahove volje? ili je nevjernik. Pitanje je glasilo, upitan je šeju Semin Rahimahullah. Čovjek kaže, la ilaha illallah, iskreno, iz svog srca, vjeruje svojim srcem predano i pokorno, ali pored svoje mogućnosti ne radi ništa svojim udovima. Je li takav u krilju Allahove volje ili nije ili je nevjernik? Pa šeji odgovara, kaže, šeji Uthemin, rahimahullah, e, assalamu alaikum, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, ako ne klanja, onda je kjafir makar izgovarao la ilaha illallah jer kada bi bio iskren u la ilaha illallah kaže dalje u tajmin tako mi Allaha ne bi ostavio namaz jer je namaz spona između čovjeka i Allaha azzavadjelne dokaz iz Kur'ana i sunneta te ispravno rezoniranje i konsenzus ashaba koji prenosi nekoliko učenjaka ukazuju da je onaj ko ostavi namaz kafir, vječno će boraviti u džehendemu i takav nije u okrilju Allahove vjere. Mi to nismo rekli tek tako, kaže šeju temin u odgovor ovome i kaže šeju temin dalje. Mi smo to rekli jer na to ukazuje Allahov govor i govor njegovog poslanika sallallahu alihi vseleme i govor ashaba oko kojeg se prenosi konsenzus. Abdullah Bešeki kaže, a ashabi nisu smatrali ostavljanje nekog dijela kufrom osim namaza. Kod Konsenzus ashaba da je onaj ko ostavi namaz kjafir. To prenosi i Hafiz ibn Rahavej, a on je poznati imam, kaže u odgovoru še u semin i kaže še i dalje, a što se tiče ostali dijela, ukoliko i čovjek ostavi, onda je okrilju Allahove volje, ako na primjer ne daje zekar, onda je okrilju Allahove volje, to zbog toga što je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, onda kada je spomenuo kaznu onoga koji je uskratio zekar, sve dok ne vidi svoj put ka džennetu ili vatri, a poznato je da kada bi takav bio kafir, ne bi imao šta put ka džennetu, isto tako post i hađ, Ukoliko čovjek ostavi, on ne postaje nevjerni, kaže šeru ste mi, rajmula, već je okrilju Allahove volje. Međutim, on je kao takav najgrešniji Allahov rob. Ovo je bio odgovor šeha Ustajmina, Ustajmina, rajmula. Braćo moja, odgovor na sumnju postojanja razilaženja onima koji vole da koriste greške učenjaka i njihova razilaženja kako bi poturali i branili svoja iskrivljena mješljenja mišljenja. Ovo je odgovor i onima koji su zlonamjerni, a i bratski nasihad onima koji možda nisu znali za ovako nešto ili do njih nije doprlo. Kaže, ako neko kaže, neki od učenjaka su zauzeli oprećan stav da, kada je riječ o kufru ostavljača namaza, kažemo. Tačno je, ali se njihova oprećnost ne privata nakon konsenzusa ashaba, a njima tražimo opravdanja. Jer ulema smatra da ukoliko postoji govor jednog ashaba, obratite braćo i sestre pažnju. Ulema smatra da ukoliko postoji govor jednog ashaba u određenoj meseli, da je njegov govor dokaz ukoliko mu nije opreća niko, ko? Od nas, ne od nas nego niko od ashaba subhanala. Pa kakav je tek onda slučaj sa meselom u kojoj jedan ashab pripisuje govor svim ashabima u vremenu poslanika sallallahu alaihi veseleme. Zatim, zatim nakon toga jedan od tabina prenosi njihov koncenzus koncenzus ashaba, a nalazimo govor više od 15 ashaba koji to kažu, a kojima se ne zna oprećo mišljenje, osim danas ova najnovija E, famozna mišljenja njima ništa ne predstavlja da se da su oprešni ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi selleme ima Ahmed prenosi koncenzusa sada u meseli gdje je njihov broj manji od ove kada je izdao fetvu učenju tekbira desetog zulhidžeta od jutra dana arefata pa sve do zadnjeg dana od dana tešrika pa je ubio upitan šta ti je dokaz? on je odgovorio a? da li je rekao ima Ahmed šta te briga ja sam takav imam i veliki alim, šta ti mene imaš pitat, kakav je dokaz, ne, učenjaci od ilma odgovaraju ahlakom, a to je ahlak Muhammed alaih salatu wasalam, on je odgovorio koncenzus Omera, Alije, Abdullah ibn Masuda i Abdullah ibn Abasa, njima je bilo ovo, ovo dovoljno. U soli imam Ahmed, strana 352, pripisujući ga Musvaddi, 315. strana. Šta više, imam Ahmed je smatrao izlaženje iz okvira različitih govora ashaba od govora novotara, pa je upitan, pa je upitan, da li čovjek može izaći iz okvira govora ashaba kada se oni razilju, pa je rekao, a šta misliš kad su složili, Da li ko može izaći iz okvira govora saba, ovo je ružan govor, govor novotara. Niko ne može, kaže Imam Ahmed, izaći iz okvira govora saba kada se oni raziđu. Usul Imam Ahmed, 351 strana. Pa da li razuman čovjek može reći da je dozvoljeno izaći iz okvira govora po kojem se prenosi konsenzus ashaba ili ono što upućuje na njega kada se izlazak iz okvira njihovog različite stavova, braćo i sestre, smatra govorom novotara. Prvo opozorenje, očigledno da je do učenjaka koji su zauzeli oprečno mišljenje, nije stigao konsenzusa saba kada je riječ o kufru ostavljača namaza, ili pak taj konsenzus kod nje nije bio vjerodostojan, jer kada bi do njih dopro koncezus, ne bi oni sigurno bili opreći njemu. Imam šafjera i Mula kaže, a znamo da se ukoliko je većina, to je saba, oni neće složiti na čemu, na čemu ono što je, da je nešto oprečno sunetu Allahova poslanika, sallallahu alaihi vselem, ili pak na grešci, inša Allah. Drugo upozorenje, šafjera i Mula, i pored toga, što onoga ko ostavlja namaz, nije smatrao kjafirom zbog nevjerodostojnosti i koncenzusa kod njega po datom pitanju, a on je od velikih učenjaka koji poznaju Mesab Selefa, zato ga je Allah sačuvao, zato ga Allah Tebare Kevotala sačuvao toga da njima bude oprećan kada se radi o kufru onoga ko ostavi djelo, On kaže, Rahimehullah, u dijelu lalika i šahru usuli i tjekad, peta strana 800, peti tom strana 886 kaže Šafija Rajmahula a koncenzus je ashaba, tabina i oni koji su došli poslije njih a koje smo zatekli da imam govor i djelo i nije nije ispravno jedno od ovog troje bez drugog kaže imam Šafija a kada im Ređeb spomenu da imam govor, djelo i nije rekao je Šafija po ovome prenosi koncenzusa shaba tabina i oni koji je poslije njih zatekao. Ibn Kathira i Mehullah kaže u tefsiru Šafi Amen, Am, Ibn Hanbel, Ebu Bejdi, puno drugi prenose konsenzus da je iman govor i dijelo treće je upozorenje, a ono se nadograđuje na prethodno, a to je da ulema koja ostavljača namaza nije proglasila nevjernikom, nije kao dokaz tome uzjela da ona je ostavi dijelo nije kafir. Naprotiv, oni koji kažu da ostavljač namaza nije kafir, oni su na pravcu džemata da je onaj ko u potpunosti ostavi dijelo u domima nevjernih, kao što smo spomenuli govor Šafije Rahimehula. A spomenut ćemo i še, e, fetvu Bimbaza Rahimehula. E, kada je upitan da li je dijelo uvjet potpunosti imana, rekao je, ne, naprotiv, dijelo je kod svih uvjet e, ispravnosti, ali su se nakon toga razišli koje je dijelo neophodno, da bi iman kod čovjeka bio ispravan. Pa jedna skupina rekla, to je namaz. I na tome je koncenzus ashaba radi Allahu anhum, kojeg prinosi Abdullah Andu Šakik. Drugi pa kažu da se radi o drugom dijelu, međutim, uopćenost dijela džinsul amel jel da je neophodan da bi iman bio ispravan i to kod svih koji su na stavu, stavu selefu salih. Zbog toga iman kod njih govor, dijelo i vjerovanje i iman biva ispravan samo kada svo troje bude na okupu. Šejbin Bazdraj Mula kaže ovo je jako važna mesela a to je da muhadisi koje ostavljača namaza nisu proglasili nevjernikom nisu time ciljali da je namaz dijelo a onaj ko ostavi dijelo nije nevjernik i da takav ukoliko to je ono halal istihla i porekne takzib nije nevjeni to je murđijska tu poglavost kaže šebin baz rahimehula to je murđijska tu poglavost kaže šebin baz rahimehula oni muhadisi su daleko od toga isto tako od nijednog od njih muhadisa koji je jača namaza nisu smatrali nevjernikom, jel da se ne prenosi da je rekao namaz spada u dijelo, a ne u vjerovanje, a onaj ko ostavi dijelo nije nevjernik. Oni nisu pak smatrali, oni koji za ostavljača namaza kažu da je nevjernik Haridžama, koji tekvire zbog velikih grijehova, u tome se ogleda njihova potvrda da onaj ko ostavi dijelo može izaći iz vjeli, ali konkretno po pitanju namaza to kod njih nije bilo prioritetno mišljenje. Braćo moja i sestre, ja se nadam uz Allahovu pomoć da ste me koliko e, sam se trudio mogli razumjeti o čemu se radi i nadam se da uz Allahovu pomoć Allah molim da me pomogne i u izgovoru arapskog teksta halalite mi, ispravite me ako sam negdje pogrešio ja sam tek početnik u, u učenju i, i Allahove vjere i Allahove i arapskog, arapskog jezika pa mi halalite ja sam se potrudio uz Allahovu pomoć da što vam e, prije, što bolje vam E, prenesem ono što sam i pročitao i ono što sam naučio i ovo nije ovo nije uh, rečeno da bi mi jedva čekali da neko naklanja tako mi Allah nije tako, tako mi Allah nije tako, tako mi Allah nije tako, nego je rečeno da se naučimo, podučimo i da ljude pozivamo Allahovo vjeri, da ne budemo od onih koji jedva čekaju da izvedu nekog iz Allahove te bareke od vatala vjeri, pa da oni pokažu, vidi kako mi znamo, prepoznamo širki kufr, a s druge pak strane da ne budemo od onih koji šute, a ljudi ne padaju Allahu na srdu i naprotiv, dao im neka nekakvu, in, daju im nekakvu indirektnu podršku i čekaju pogodan moment da im kažu da moraju klanjati, jer ako ne budu klanjali, njima je džehennem. Pozivajte, braćo i sestre, Allahu i njegovoj vjeri i vidjet ćete da vam neće trebati apsolutno niko i ničija fetva na koji način treba ljude pozivati o Allahovu te bareke o tala vjeru. Halalite mi što sam odužio, Allah molim da mi oprosti ono što sam E, potrafio, to je od mog gospodara, a što sam pogrešio, to je od mene šetan, Allah, molim da mi oprosti. I poslije posljedno da alhamdulillah, alhamdulillahi, rabbi lalemin, subhanek, illahome, bihamdik, ešedan, ilah, lente, stakvorka, vajtubu lih. Uživajte dalje nakon, nakon <clears throat> ovog mog skromnog e, izlaganja, ja mislim da ćete uživati u, u, u drsu šeha Ebu Basira, Allah ga e, sačuvao i pomogao svakim hajrom. Pa se čujemo i vidimo ubrzo inshallah Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.